ท่านธรรมยังพุทธาภิกขีติงกโรมาเตตัวาวารหันตวารตาจิคุณาพิโยโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นัุทาปิยานกรุณาอิสมาร สุชนาตังกัมลังวัสุโรพระองค์ใดทรงกระทำจนที่ดีให้เบิกบานสุตาที่ทำบัวให้บาน วันตามังสมารนังศิลาสาชิเนทังข้าพระเจ้าไหว้พระจินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวผู้ โตโยสัพพานินังสารนังเกมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์อาเรนสารณะอันกเกษมสุขสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธมานุสติทานังวันทามิตังจิเรนังข้าพเจ้าไหวพระพุทธเจ้าพระ ที่ตั้งแห่งความละเล็กองที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวตัวทัสสะสมิตาโตวาพุโตเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นท่าของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าโอโตุกัสสะคาตาจาวิคาตาจาหิตัสเม พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโพธัสสังนิยาเตมิสริรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า วันตันโตหังจาริสามีพุทธเสวสุโพติตัง ข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพุทธามซึ่งความสั์รู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรัง สารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า เอเตนะสัจวัจเจนะวัจยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาโคตังเนวันธรรมาเนนยังปุญญังปัตุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่เชิงพระพุทธเจ้า ได้ผลขวายบุญใดในบัดนี้สาเปติอันตรายาเมมะเอตุงกัสเตจะสาอันตรายทั้งพวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายโนวาจายโนเยตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ตัวเทกุกมังปะกตังมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าภูโตปฏิกันหาตุหัจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นสาลันตเรสังวริตุงวพุเทเพื่อการสำรวม พุทธเจ้าในการต่อไป